ini jangan hanya sibuk mencari sampai nggak sempat menikmati Menggolek, wae ora kober no, bu bu jangan hanya sibuk mencari sampai nggak sempat menikmati seperti orang yang sibuk cari makan tapi nggak sempat makan sendiri Oh no, dong menungguin. bakal pecel kadang-kadang saking eh nek ngeladeni wong tuku ora bersarapan. sarapan pecelnya laris entek tapi berdodolan ya budal norma sakit sibuk golek duit tapi ora kober ngerasa no nikmati duit sibuk golek duit merga wira leren-leren tapi ora iso nikmati duit eh wong golek duit ra karuan polae bareng oleh akeh dikelompokno oleh akeh tokokno sawah ora iso ngrasakno duwike to golek neh kelompokno oleh akeh tokokno sawah neh ora iso ngrasakno duwike to golek neh petentengan oleh akeh ngelumpuk tukok no sawah ngono sawah ombo seket hektar tapi dulu apa menunggu kak resik sawah ini bang Raine sawah yang rumpus sih tapi Raine rumbu pemanen di satu seket juta tukok no sapi sepuluh di rumah dewe yakin ganteng sapi ini karo wongnya wi jenenge mek sibuk mencari tapi gak sempat menikmati yang pangapunten makanya sama aku naik duit ya ke dinikmati pak diopo mek ditumpuk-tumpuk tok ora iso nikmati emang mergawe sampai bongkok gegere ora iso ngerasa non nikmati ngenak no anak em wi jenenge wong tua dibeli duit anak yang menunggu Nah, sama duit ya, akeh, dinikmati duit ya, ratusan juta. Nanti ku mobil ya, sing rontok apik ditumpaki ben penak dadi nek ana gronjalan mek gledeg ngono wong duwite atusan juta tuku mobil rego 16 juta di seta teriga kena kena kelakak kelakak kelakak dan petang pulau enam lo lagi kena Thank Hari kasih dipancati lampune prokop prokop prokop prokop prokop prokop prokop prokop prokop prokop prokop prokop prokop prokop sampai ngelek sampai lampune mati. Masa motor iki menggo lawange buka dhewe. Gelodok. Ngetengki ganti jirigen. Sepiyone pasangi plastik ini. Duwe akeh kok nggo apa? Duwemu akeh dinikmati. Daftar haji nikmati duwe budal umroh cek roh Mekah roh Madinah nikmati duwe ngono lho rugi bapak ibu duwe akeh urip nang donya pisan ora duwe pengalaman luar negeri urip kok ngutek nang desa iki desa apa ngene iki desa nyelempit nang tengah alas Masa aku melebu rene hutan, dok ternyata malam ini yang aku jumpai adalah orang-orang hutan. Kayak kerasan, gue nggak desa. Mbak ya, kono daftar umrah ben luar negeri rugi lho pak duwe sampean ku akeh urip nang donya pisan ora tau numpak pesawat urip pisan ora tau pramugari pak ayu-ayu pramugari ki nang mulus-mulus ora kaya bojomu jembawris ning ngure sono ku Lu sampean dhewe ora dinikmati nggo apa? Maka saya sering sampaikan, Hidup ini bukan tentang apa yang kita dapatkan. Hidup ini bukan apa dan berapa yang kita dapatkan, tapi apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Tak baleni, tak baleni. Ya kudu di bulan baleni telaten, soalnya ngomongi wong rapat cerdas. Mangkel loh. cerdas sudah di menteri ah. Hidup ini bukan tentang apa dan berapa yang kita dapatkan tapi apa dan berapa yang bisa kita rasakan percuma loh berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan berhasil mendapatkan istri cantik pol-polan tapi nggak bisa merasakan yang gue impoten kamu doeh tau banyak ya orang yang berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan yang pangapunten kepingin jadi kepala desa ini Pak Lurah rawon betul gitu. oh kami pakai nih ngapunten Pak Lurah contoh orang dulurah sampai yang no. banyak loh orang yang kepingin mendapatkan jabatan kepala desa uh tetean adol tanah adol sawah gubondo begitu berhasil mendapatkan jabatan jadi kepala desa belum tentu bisa menikmati dan merasakan jabatan itu kadang wis petang tahun ini sampai pilihan neh utangnya urung lunas kadang kadang kok Mesin to Pak lurah Nah, kita jadi kepala desa ini nang penak ngono kok Ono api ini akeh ora patek ketok elek sak itik digunung wong sak desa nggih Pak Lurang nggih Blenger mulane ra iso lemu ya perkara ngono kuwi. Saestu kula emoh kon dadi kepala desa. Gah aku. Apik ora di ora dibahas wong elek sithik e dibahas wong. Wis aku tak telateni ngeten mawon Pak Lurah ya serenes kok wis. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri apa artinya memiliki segalanya kalau nggak bisa menikmatinya percuma kok duit TV kak peti wombo rongewuin masa desa ambane tapi lihat matanya belek terus kayak ora iso TV ombo nganggur tuh TV ombo tau belek Gaya atok TV cilik-cilik ndah, tapi matane sehat. Dipeci cilik yah wayah wayah iso. Ngono lho. Apa artine duwe kursi lawaram regane 100 juta? Nek bokonge udunen. Nanggur tuh kursi larang. Ya tok kursi elek-elek teko pring. Pakune ding serongat dilungguhi bokong kecantol sampai getiyem. Tapi sehat tok bokonge. Ya sesek wani lungguh neh senajan kecantol neh. Getiyem neh. Ngono lho Pak. Apa artine sama di bojo wahyu semok belenok tapi bojomu bedino anyang-anyang ora kena diulek-ulek blas. Ya tok rupane ra ayu tapi sehat. Dinggo sawaya waya-waya kena. Ya iki tak sampeno tujuanku kanggo menghibur ibu-ibu sing rupane elek-elek kuwi. Ben ora ngenes nemen-nemen. Ngeten no Bu. Umpama kok sampean dilokno karo wong lanang, bojomu iki Gak dilokno sampean. Orang usah buat wangi, bantah, tambah geger nggak rame. Santai aja sama neng jawab. Gua mau kok sama dilokno. Oh, Rupanya melek, cerewet. Nyantai neng jawab. Elek ya we, yang penting orang nyangan nyangan. Bujumu ben mikir. Mau oh, mikir acara syukur, aku tuh syukuri pak. Ojo katek sama ngelokno, bujuku kok rapate ayu, raule. Kok yang sampean ganteng-ganteng ngode, Sama nek ngelokno bojo nek didelok teko ilmu tauhid, kuwi padha karo ngelokno sing gawe bojo. Sopo? Sopo? Gusti Allah. kok wani sama ngelokno Gusti Allah. Sama nek ora iso gawe kok ngelokno. Arek ngeloni udah kaken cangkem kok ngomong. Kelan keloni gak wes. Telateni ae, mati-mati bojomu, kuwatir ora. jenenge wong wedok pak ya ana plus minus e ana keistimewaane dhewe-dhewe kadang rupane wayu tapi cerewet rambut ayu wong lanang ya kuru centak ibu dino tambah kuru tambah kuru tambah kuru sampai ketune lodok ya kuru sandas-ndase kimpes kok kegelut nang centak Nah, suwe-suwe ndase karek kuping tok. Nggih opo? Kadang rupane wayu, yo gak cerewet, tapi loro-loronen. nyontekno. Mosok di pisan ning nyontekno. Angger bar dienggo ya nyontekno. Lanang apa nganggo yang ngitung duwe sik. Cukup ben nyontekno ta ora? <laughs> Ora cukup ya ora Ngono lho. Ana rupane ki ora ayu ya sedengan, biasa rupane. Tapi sehat nang kawat. Apa kok digotong iki kabeh? Resik bekas omah. rupane yo elek tapi sehat ora tau lara babar pisan sehat terus sambil bledek ke muruh kok tambah bledek ke sing mencelat kok ngono loh